Vi slušate Sektor 3 emisiju o civilnom društvu i svim temama koje su ovako nama vrlo bliske. Ovdje e, su gosti Helena Traub iz Pikapa i gospodin Janjatović iz gradske četvrti Grabrik. Malo danas ćemo razgovarati o savjetu građana za prostorno planiranje, pa Helena, evo izvoli, možeš malo nešto predstaviti kratko. Šta je to savjet građana, zaš zašto, tko, kada je to sve skupa krenulo? Evo, e, Pickup International djeluje na području grada Karlovca od 2000. godine. E, u 2005. godine započeo je program Savjeti građana za održivi razvoj. Program e, je naišao na razumijevanje i na potporu od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, te je za trogodišnje razdoblje dobilo sredstva za pokretanje savjeta građana za održivi razvoj koji su zapravo e, međusektorska tijela, savjetodavna tijela. To nisu e, mnogi, ljudi kada čuju e, ime savjeti građana misle da ti savjeti nešto savjetuju. A ti savjeti nemaju nikakvu moć da, da odlučuju o stvarima, ali su jedno tijelo koje može savjetovati i lokalnoj samoupravi i mjesnoj samoupravi i biti jedna spona između građana i e, lokalne samouprave i mjesne samouprave. A tko su članovi? Kako se regrutiraju članovi? E, evo to je mogo gospodin Janjatović nešto tome reći. Evo vi ste ono jedno članova e, Savjeta građana za prostorno planiranje. Kako se to regrutira? Kako ste se uopće, kako ste vi regrutirani? Kad smo krenuli s tim formiranjem Savjeta građana, na neki način nastojali smo po gradskim četvrtima E, na neki način <laughs> nominirati i svake gradske četvrti i svakog područja po člana u e, određeni savjet e, za održivi razvoj. Tako da su formirana u biti tri savjeta građana za održivi razvoj, a to su savjet građana za gospodaranje otpadom, savjet građana za uređenje okoliša i savjet građana za prostorno planiranje. E, budući da je danas tema e, prostorna planiranja i rad e, Savjeta građana za prostorno planiranje, ja bih mogao predstaviti te članove po, imenom i prezmenom i organizaciji iz koje dolaze, odnosno iz, dijela grada gdje dolaze. Pa tako da imamo recimo u Savjet građana za prostorno planiranje je gospodina Branimir Lovrića iz Racije Četvrt Banija, Vesnu Šikić iz Udruge domaći, Denisa Mikšića ovdje prisutnoga i također iz Udruge domaćih, e, gospođu Ruža Katić iz Vijeća Gradske četvrti Grabrik, e, Marka Furača iz Vijeća Gradske četvrti Grabrik, e, moja malenkost iz Gradske četvrti Grabrik, Amirudin tak, e, član pogravarstva grada Karlovca, Ljumobin Božić, predstavnik Gradske četvrti Novi centar, Milana Medića, udruge Pick Up Nation, Nataša Rendulić Toplana, Vesna Stanković Toplana, Tatjana Basara, udruga e, DAG i Ago Demirović, e, gradske četvrti Rušić i Jamodol. Dakle, ovo je e, savjet koji je radio na donošenju akcijskog plana za prostorno planiranje koje, kako je rekla ovdje prisutna kolegica Helena, naišla na prihvaćanje i razumijevanje svih gradskih vlasti gdje smo mi to sad prezentirali to. Helena, možeš ti reći ono, malo da se vratimo unazad, još pojasniti sam ono razlog samog osnivanja? Cilj ovog programa je stvaranja sustava koji će olakšati lokalne samouprave, kao što smo rekli ranije, gospodarskom sektoru i udrugama, ulazak u jedan trajan proces dijaloga sa sugrađanima. Znači ono što je bitno je da u savjetima građana sjede ljudi i iz javnog sektora, iz biznih sektora, i iz civilnog sektora. To je, Karlovac je najveći grad u Hrvatskoj koji ima savjete građana. Inače to, e, to je jedna dugogodišnja praksa u europskim zemljama, ali u, u Hrvatskoj trenutno postoje savjeti građana u Međimurju i Istri, to su pokrenule udruge zajedno s e, nizozemskim eh, donatorima sajte građana u Međimurju i Istri, dok eh, je Karlovac najveći grad u Hrvatskoj u kojem je pokrenut, u kojem su pokrenuti savjeti građana. PIKAP je, kao što smo rekli, započeo program e, u sjećnju 2005. godine. E, obavještavanje građana uz javno predstavljanje programa je obavljeno u razdoblju od siječnja pa do e, travnja, svibnja 2005. godine. Mi smo imali predstavljanje u gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić u Karlovcu kao i pojedinačno u nekim gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Kroz to predstavljanje također smo pozvali građane da se uključuju u rad e, savjeta građana. Sve upitnike koje smo mi podijelili, određeni građani su bili zainteresirani za uključivanje u rad, e, zatim smo e, komisijski izabrali članove savjeta građana. Da danas čuo nekoliko navrata komentare sa strane kako po kojem je ključu, pa evo sad si malo objasnila. Ono, pa možda ne, možemo pozvati ljude da se, ako se neko želi priključiti, kako da, se Ono što je bitno reći da su svi sastanci savjeta građana javni, da svi građani e, Karlovca mogu prisustovati sastancima savjeta građana i također da ova tijela nisu zauvijek, nego će biti u srpnju 2007. godine reizbor, tako da pozivamo sve one koji se ozbiljno e, namjeravaju priključiti da da prisustuju sastancima i da e, apliciraju, da, da, da, svoje predstavnike e, delegiraju. Da. Ili da se sami jave. Da. A, kako mogu saznati ono za sastanke? Kad se pa, održava ili email mi kako redovito, Mi redovito na našu email listu šaljemo pozive, također šaljemo pozive gradskim četvrtima, ali to ćemo sad uvesti na faks fa, slačimo faksove, a isto tako svim medijima šaljemo e, pozive lokalno samoupravi, tako da vjerujemo znači, da... Znači za sastanke, jel da. tako? Da. da. znam da ono, evo mi smo na našoj web stranici, sad malo samo reklame, www.domaći.hr, pa ono gore stavljamo isto redovito, dakle ono obavijesti, tako da se može, evo, još jedna ono informacije dakle, na domaći HR. Vezano <clears throat> uz e, obavještanje građana o djelovanju Savjeta građana za 2007. godinu za e, pick-up i udruga domaći su pripremili jedan medija plan u kojem vjerujemo da ćemo kroz taj plan ovaj, i na bolji i kvalitetniji način obavijestiti građane o aktivnostima i djelovanju Savjeta građana. E, malo bih e, htio samo ovo što, e, ovako, na, da se nekako vratimo sada do ovoga Međimurja i Istre. Kako to kod njih funkcionira? Su oni prije vas krenuli? Da, e, programe u Međimurju i u Istri su krenuli prije Karlovca, ali nikad nisu obuhvatili veće, veći grad nego što je mhm. Karlovac. I njihove radne skupine su djelovale za vrijeme provođenja pro, projekta. To je mhm. zapravo bio projekt koji je bio na nešto kraće vrijeme, nije bio program kao što je ovaj na tri mhm. godine. E, I e, kako mi to vidimo, e, njihovi savjeti građana nisu toliko aktivno bili uključeni na duže razdoblje u rješavanje nekih problema u njihovoj zajednici. Znači da smo mi ovdje nekako ono, najdalje otišli što se tiče Hrvatske sa... Pa sigurno ovo je najveći, kažem, najveći grad. Mhm koja je obuhvaćena ovom idejom. E, mi smo se bazirali na tri problema u gradu Karlovcu, kao što smo spomenuli, gospodarenje otpadom, prostorno planiranje i uređenje okolišta, pošto, je to prepoznato kao tri problema koja su vrlo bliska građanima i za koje građani imaju interes i koje ih direktno dotiču. Gospodine bi ja dodati malo tu. E, jasno, čuli smo mi onu lijepu pjesmicu neka naša Istra blista i jasno to je vezano sve vjerojatno bilo za turizam i tako dalje ali Karlovac je krenuo sa, kako smo rekli, sa širim djelovanjem praktički pokrije na neki način cijelo područje grada od prostornog planiranja, gospodanja otpada, uređenja okoliša, praktički sve ono što bi činilo e, život građana ljepšim, ugodnijim i tako dalje. To znači e, i, i dodao bi ovdje i pozvao bi ovdje da svi e, građani mogu se uključiti i dati doprinos e, ka evo ovim akcijama koje smo mi ovdje u ovom akcijskom planu od svojih nekih 60 stranica prezentirali, napravili. Dakle, kud se moralo krenuti. Da se to nije krenulo prije, mi danas možda ne bi mi ni akcijskog plana, ne bi imali čemu ovdje danas razgovarati. Znači, mora biti jedna inicijativa koja će se naravno E, svakodnevno dograđivati ili kvartalno ili godišnje, pogodišnje i tako dalje. Zavisi kako taj bude e, plan se ostvarivao na svim ovim područjima koja smo mi ovdje naznačili. America, the so-called land of our dreams. We must be the aliens. You're either out, but you can't pay if you wanna get in. A thousand holy delusions. All I'm up for you to buy. Just look at the president hear what your friends get shot on TV each night. Man. away from home, and then I'll know. I bet you wouldn't be doing this. You have war knocking on your fucking front door. Just keep them fucking paranoid. Keep them down and they keep hating on what they don't know. Just keep fucking brainwashed. I got money to buy all suradnja sa lokalnom samoupravom i gradskim četvrtima, kako se to odvijalo? Koliko su gradske četvrte bile spremne ove koje nisu uključene, dakle, u direktno u savjet građana participirati u svemu i kako, lokalna samouprava gleda na Savjeti građana, kako su savjeti građana dobili feedback od lokalne samouprave? Pa u samom početku savjeti građana su dočekani kao jedna novost, tako da da su i gradske četvrti i lokalna samouprava s jednom skepsom gledala na sav taj program, no u međuvremenu stvari su se zaista promijenile za 180 stupnjeva. Mi imamo odličnu suradnju s nekoliko gradskih četvrti, tu bi mogli e, naglasiti dobru suradnju s gradskom četvrti Igra, Brik, Novic, Centar, Banija, Luščić i Amadol, ovaj, ali a s lokalnom samoupravom također imamo zaista izvrsne, e, izvrsnu suradnju. Mi smo proveli procjenu potreba na području grada za ove tri tematske cjeline. Zatim smo u suradnji e, s, članovima Savjeta građana proizveli i napravili akcijske planove za petogodišnje razdoblje 2006. do 2010. godine. Taj akcijski plan smo kao jedno tijelo predali i e, gradu Karlovcu, te je on od strane poglavarstva grada Karlovca u svibnju 2006. godine ih prihvaćen, pa je ovaj dokument postao i službeni akcijski dokument grada Karlovca, što govori o dobroj suradnji s lokalnom samoupravom i o važnosti i ovog dokumenta i suradnje e, znači građana, civilnog sektora, biznis sektora i javnog. A znači da je, da je lokalna samouprava prepoznala da, rad savjeta građana ako, ako kažeš da je Znači da je uzet u obzir, znači sad je to ovo više nije onako nekakav interni dokument nego je ono validan za grad Karlovac. Sigurno mogli bi reći da je grad Karlovac prepoznao e, značenje i važnost e, savjeta građana i da je prihvatio jedan, e, mi smo u svibnju 2006. potpisali jedan e, sporazum u suradnji s gradom Karlovcem na promociji savjeta građana i međusektorske suradnje, tako da vjerujemo da, će, da ćemo nastaviti sa suradnjom s kojom smo zaista jako zadovoljni. super. Evo ovdje mi e, gospodin Janjatović nešto mi ono signalizira u vezi ovih akcijskih planova. Imate vi nešto za reći? Pa ja bi u biti e, dodao sljedeće da je e, Savjet, akci, za, za prostorno planiranje je ukazao na nekoliko značajnijih problema u gradu Karlovcu, to jest bolje svrstali smo ih u nekoliko grupa, podijelili smo te probleme u šest grupa, na primjer. Pa smo tako rekli da su to e, problemi e, prostorni planovi grada Karlovca, revitalizacija gradske zvijezde, svi Karlovčani dobro poznaju zvijezdu, e, onda smo jednu točku, e, s jednom točkom smo objedinili više problema, pa smo je nazvali crne točke u prostoru. Sljedeća, recimo četvrta grupa su četiri rijeke, Karlovačke četiri rijeke, pod pet vojarne koje su napuštene e, i šest e, je sudjelovanje građanja u odlučivanju o prostornom planiranju. Zaista, e, jer smo tu bi građani daleko više mogli doprinijeti svojim učestovanje i aktivnijim sudjelovanjem kod donošenja tih značajnih planova u gradu Karlovcu. Mogu kasnije opisati te crne točke. Ja bi malo o tome porazgovarao koliko to ono, u biti je, neko ono koliko toliko škakljivo pitanje jer je e, na na vaš akcijski plan bilo e, kritika ono koje smo mogli čitati u Karlovačkom e, tisku na koji način su baš te točke ono znači te, te pozicije u gradu označene kao crne točke ali ono savjet građana je došao do toga sa onak jednim ono jednim radom skeniranjem situacije i tako dalje znači nije on sad ni, ne radi se o nečijim ono osobnim interesima. Da, upravo tako. Možda je ova riječ crne točke se mislio u takvom obliku. No, međutim, činjenica je jedna da smo tu svrstali e, evo, u gradu, recimo žitna kuća. Svi mi da znademo e, problem te žitne kuće, ali ona je prisutna tu. E, znademo problem e, hotela Korane, ali on prisutan tu. E, znademo e, problem e, recimo u gradskoj četvrti Grabrik izgrađene su prije 25 godina zgrade sa nekim terasama koje dan danas ne služe svrsi i slično. Evo, mislim da ne nabrajam dalje, mm. jeli, mislim da... Ja bi o tome sad malo kasnije ono porazgovarao, mislim da bi tu i gospodin Petrović imao puno toga za reći, pogotovo što se tiče ovih nekih lokacija koje ste vi sada tu spomenuli. da imamo i savjet e, e, građana za održivi razvoj kojeg ćemo predstavljati u sljedećoj emisiji ili onoj, onoj trećoj za ovu godinu, ali ako sad malo, malo se nešto pričala opće o važnosti održivog razvoja. Održivi razvoj naglašava uravnotežen razvoj. Ono što je bitno da se uzme pri tome sklad društvenih odnosa, privredni, i tehnološki napredak uz obavezno očuvanje e, prirode i okoliša. To je ono na čemu mi uvijek e, pokušavamo staviti naglasak, e, tako da je održivi razvoj dio, dio našeg napretka. Održivi razvoj, pojam po trajnosti potječe iz njemačkog šumarstva i govori o trajnom očuvanju šumskog fonda. Tako da sljedeća pokoljenja mogu na, nastaviti koristiti ono što mi danas ostavimo. Možda bi e, o tome mogli još razgovarati, ali e, ja bih zamolila e, gospodina Petrić da nam nešto kaže, da se dotakne ovih točaka koje smo naveli u akcijskom planu vezanih uz i prostorne planove i revitalizaciju zvijezde možda sudjelovanja građana u odlučivanju u prostornom planiranju? Prostorno planiranje je djelatnost koja je neposredno vezana uz e, sudjelovanje građana javnosti. To je djelatnost koja nije nova, koja u različitim oblicima postoji već, već jako dugi niz godina, koja postoji u našem pravnom kontekstu već jako dugo sam pravni kontekst nije bitno različit ni sada ni ranije od europskog, bitno je samo ovaj e, respektiranje tog sustava. Tu možda odudaramo od, od e, razvijenijeg dijela svijeta. Prostorno planiranje regulira sve aktivnosti u prostoru i ono je objektivno nemoguće bez e, sudjelovanja građana biti politika je ta koja regulira naše živote. E, interesantno je da u prostornom planiranju imamo e, već i od ranije, a pogotovo i danas i pogotovo u modernom svijetu, u modernoj Europi danas, jako definiran način sudjelovanja građana. Znači, prostorno planiranje je jedna od rijetkih aktivnosti u kojima e, čak doslovno ne vjerujemo politici. Znači, e, jedne od rijetkih područja, konkretno i u lokalnoj samoupravi, gdje jedino pravo glasa nemaju naši izabrani predstavnici, znači konkretno recimo u gradskom vijeću, to je prostorno planiranje. Imamo instrument javne rasprave, znači kroz javnu raspravu se pretpostavlja učešće E, najšire javnosti, različitih kategorija javnosti, mladih, starih, e, posebno zainteresiranih i e, gradsko vijeće kad donosi jedan ovaj prostorni plan ili urbanistički plan ono o njemu više ne bi trebalo raspravljati jer se raspravlja ranije znači gradsko vijeće kad donosi plan ili je za njega ili nije za njega mhm vrlo, znači vrlo je bitno sudjelovanje građana na tim javnim raspravama. Prema zakonu postoje minimalne neke zakonske norme koliko javnih rasprava treba biti, gdje treba biti staknuti nacrti, ali to, to je dosta šturo i, i, i pa smo mi također kroz akcijske planove predložili da se usvoji prijedlog dobre prakse grada Karlovca u provođenju javnih rasprava, gdje bi se znači sve rasprave pored onih e, zakonom određenim održale dodatne javne rasprave gdje bi se što više građana pozvalo da sudjeluje. Koliko znamo do sada građani nisu velikim dijelom sudjelovali u tim javnim raspravama. Koje su vaše iskustva? Pa ja, ja sam profesionalac na tom području i ne radim samo u Karlovcu, odnosno čak i manjim dijelom <laughs> radim u Karlovcu i bavim se Karlovcu različite. Vi danas ovaj, kada imate pojmove ovaj, velikog interesa, velike potrebe, velikih želja za građenjem, što je recimo slučaj na Jadranskoj obali, tamo su jako velika učešće različitih kategorija građana. Znači što je manje aktuelno, što je, možemo pojednostavljeno reći, što je manja vrijednost eh, građevinskog zemljišta, to je manja i participacija građana. Nažalost, mm. je tako. To ne bi tako trebalo biti. Ovaj, međutim, e, bitno je e, poznavanje građana e, sa problemima prostornog planiranja, jer planovi dolaze, planovi traju, planovi se mijenjaju. Bitno je da građani znaju gdje potražiti informaciju o planu. Meni je recimo interesantno bilo kad su mi kolege izvana rekli recimo ovaj grad Rim je još davno ovaj imao svoj ajmo nazvati generalni plan koji se mogao kupiti u prodavaonici novina. Mene jako razveselilo kad se generalni plan Zagreba pojavio na DVD-u i planuo je u, u tri dana. Znači, građani imaju potrebu da imaju tu informaciju i pošto danas više ti mediji kao što je DVD, CD više nisu apsolutno skupi. Znači bilo bi normalno da je građanima na, na dohvat ruke ovaj, svaki od prostornih planova ili urbanističkih planova. Kako je situacija u Karlovcu sa prostornim planovima? Karlovac je planirani grad, znači to je jedan od rijetkih gradova na svijetu za koji imamo trag da je nastao prvo na papiru, a onda je, onda je izgrađen. Znači točno znamo i datum, znači 1579. I Karlovac spada u one gradove koji imaju tradiciju planiranja i koji nemaju rupe u, u planovima. Problem Karlovca je možda nepotpuno ovaj, nedovoljno poštivanje planova, nedovoljno slijeđenje onih e, stvari zacrtanih pa, planovima. Znači, postoji struktura, postoji sustav planiranja, pojednostavljeno rečeno od planiranja na nivou država kroz strategiju i program prostornog uređenja, dolazimo do županijskih planova, E, niži od toga su prostorni planova jedinice lokalne samouprave. Karlovac ima novu gener, novi e, plan, prostorni planove generacije od mislim 2002. godine. E, zatim dolazi generalni plan koji je napravljen i to je bio sjajan plan još 1967. koji je uz određene izmjene sada je u izradi novog generalnog plana. Zatim postoje urbanistički planovi i detaljni planovi, odnosno planovi koji su se nekad zvali provedbeni planovi. Znači to je struktura planova koja e, regulira razvoj jednog područja. E, kod Karlovca postoje svi nivoji planova i mislim da objektivno i u jačanju građanske inicijative, a koja na neki način i potiče politiku, postoji želja za intenzivnim radom i na e, izradi obnovi svih tih planova. ¡Gracias! građani onako gledaju na sve skupa, imaju ili povjerenja, nemaju povjerenja, neke ono vidimo onako ili i čujemo da je dosta ljudi inertno, znači ono vidimo ono koliko se općenito ljudi prijavilo znači ono građana Karlovca u e, rad savjet, u savjetima, pa Helena, ćeš ti nešto malo o tome? Očigledno je iz svega ovoga što smo mi do sada pokrenuli da su građani nezadovoljni, da postoji jedno nepovjerenje u gradu prema lokalnoj samoupravi, prema onome što se događa. Ljudi smatraju da ne mogu puno učiniti, da ne mogu promijeniti stvari. Zbog toga niti nekako sudjelovanje u javnim raspravama nije veliko primjedbi, nema onoliko koliko bi možda moglo ili trebalo biti. Postoje Evo imamo jedan primjer iz e, Beća gdje grad je taj koji financira i rad građana i provedbu razno raznih projekata u kojima se pozivaju e, građani da komuniciraju e, kroz te, oni to nazivaju agenda tim, s političarima, s lokalnom samoupravom, baš na provedbi razno raznih projekata. Pa ja bi, e, obzirom da sam slušao ovdje e, lijepo e, gospodina Petrovića, koji je lijepo izložio da postoje u gradu Karlovcu zaista svi planovi na svim nivoima i to je zaista tako. Ali šta je interesantno? Ja mislim da i, pokazalo se sa formiranjem ovih vijeća da jedan minorni broj građana uopće poznaje te planove, opće je informiran o tim planovima. Pitanje da li uopće znaju građani gdje ti planovi jesu, gdje se on nalaze. Dakle, trebalo bi ih na neki način educirati i obavijesti na neki način da svi ti građani, da, svi građani učestvuju u aktivnijom e, e, diskusiji, raspravi, predlozima i sugestijama, da se bez praktičkih građana ne donose neki E, detaljni planovi. Primjera radi, e, boraveći moj boravak dok je bio u Švicarskoj, u jednom dijelu, u jednom gradu, ne može se, na primjer, ne može se zebra postaviti pješački prelaz ako nisu četvrti građana o tome odlučili, na primjer. Prema tome, znači, trebalo bi građane apsolutno e, uključiti, potaknuti i da steknu povjerenje u ono u prostoru kome žive, jel, da se vodi briga upravo o građanima. Kako je potaknuto? Ne znam, postoje vjerojatno razno razni načini kako potaknuti. Evo, <laughs> gospodin Gospodin Petrović bi nešto mogao reći. Poticat se može prvo povjerenjem. Znači, ljudi moraju imati povjerenja u politički sustav da bi, da će taj sustav ovaj, ih čuti i eventualno prihvatiti, prihvatiti njihove ideje. Drugo, edukacijom. Jako bitna je edukacija. U našem i osnovnoškolskom i srednjoškolskim programima nema dovoljno elemenata gdje bi ljudi učili, ajmo pojednostavljeno reći, kako živjeti u gradu. Mi imamo cijel... u gradu mislim, poznavanje funkcioniranja komunalnih sustava, jako teško je, postoje jedan prirodne, prirodna obrana čovjeka od, od, od e, lošega. Mi recimo jako su interesantne rasprave o otpadu, čega se, što može biti posebna tema. Prirodno svi mi ne želimo otpad kraj sebe, ali mi moramo živjeti s otpadom. Kako živjeti s otpadom, to treba se educirati. Inače dođemo do rasprava gdje jednostavno želimo, mi ne želimo ovaj otpad kraj sebe, ne želimo ga na ovo i ono i onda se izbroji deset lokacija i onda ovaj ispadne da, da nije nam ne valja. Mi moramo poticati edukaciju da naučimo živjeti u okvirima održivog razvoja. Evo bi bila jedna odlična preporuka za sljedeću emisiju sektora 3 koji će se baviti savjetom građana za gospodarenje otpadom e, u kojoj se nadamo ugostiti neke od e, istaknutih članova e, savjeta građana za gospodarenje otpadom gdje možemo više razgovarati baš o toj temi. Da, ja bih ono, e, malo ono, htio još potaknuti e, razmišljanje ovo, oko same edukacije građana, jer ono, očito to funkcionira kod nas ono kroz školu ili kako ono, od, od osnovne škole pa dalje srednje, koliko se uopće potiče mlade ljude da, da razmišljaju kakva je situacija oko njih, gdje, gdje, se nalaze, kako žive, kako ono, u, upreti prstom, javiti nekom o nekim e, stvarima koje se događaju? Pa evo ja, ja uvijek volim naglasiti da u Karlovcu je civilna scena jako jaka. Postoje niz udruga koje su zaista i na hrvatskom nivou i prepoznate, njihov rad je prepoznat i e, te udruge se trude da rade na razno raznim područjima kako bi e, poboljšali kvalitetu života u gradu Karlovcu. Mogu reći da Pick Up International, udruga koja je pokrenula i ovaj program, u nekoliko navrata je organizirao razno razne i okrugle stolove i edukaciju i za svoje članove, to je članove sajta građana i, i za, za javnost vezano uz sudjelovanje građana u e, mehanizmima odlučivanja, u donošenju politika i nekih važnih tema. Tako da i ovim putem želimo pozvati građane da prisustvuju takvim edukacijama i takvim okruglim stolima gdje mi uvijek pokušavamo dovesti predavače, izlagače koji su bliski tim temama i koji mogu svoje znanje prenijeti na građane. Mislimo da je to jedan dobar način na koji se građani mogu educirati, na koji na građani mogu saznati, na koji način mogu sudjelovati u raspravama, u, u donošenju nekakvih akata. E, također bi voljela naglasiti da je e, moguće e, zapisnike sastanaka savjeta građana, informacije, rada sajta građana i pikapa dobivati na e-mail adrese, tako da svi oni koji su zainteresirani mogu svoje, svoju e-mail adresu, svoje podatke poslati na našu e-mail adresu pcap minus, znači na srednja crtica info manki i mi ćemo e, sve zainteresirane građane staviti na našu mailing listu i dostavljati im redovito zapisnike sa savjeta građana, a također i pozivamo građane da sudjeluju sastancima savjeta građana. To je možda jedan od prvih koraka koji je koje je moguće napraviti i gdje će oni moći biti upoznati s onim što se, što se ovaj, odrađuje i što se događa. see. my sheep suit on until I'm sure that you've been shown that I can be trusted to walk with you alone. big heart I have. What a better just to love you Little Red Riding Hood. e evo nas sektor 3 emisija o civilnom društvu, savjetima građana i svim ostalim stvarima koje su vezane za navedeno. Malo o planovima savjeta građana u 2007. godini, Helena. Pa mislim, šta najbolje je bilo da krenemo najprije 2006. A još nismo završili. Još nije <laughs> gotova. Vezano, ja bi se dotakla samo prostornog planiranja. Ono što je isplanirano i koje mjere se trebaju provoditi od strane savjeta građana e, su održane dvije javne tribine za građane i jedan stručni okrugli stol vezano uz gradsku četvrt zvijezda. Tu smo zajedno e, e, s udrugom domaći, zajedno u suradnji s domaćima i s Dagom, isplanirane aktivnosti, pa najbolje da ti o tome. Pa da, ovako mi, dakle, imamo od sredine sljedećeg tjedna, točnije četvrtka, kad je u knjižnici za mlade, odnosno klubu 90 sad, se održava tribina u organizaciji DAGA, pa Zvijezda je jako bolna tema za Karlovac, ja čak imam i svoje osobno mišljenje, to nije slučajno, to je svjesno zanemarivanje Zvijezde. Ovaj, zvijezda usprkos cijelog niza proklamiranih mjera propada. Znači mi imamo razvijenu službu zaštite, uz tu službu zaštite Zvijezda više propada nego dok nije mhm. bilo proklamiranih e, instrumenata mhm. zaštite E, postoje zakonske obveze o da kažemo s aspekta planiranja koje se ne ispunjavaju tako da jednostavno malo da e, potakne mogu reći postoji svjesno zanemarivanje zvijezde to nije slučajno da li je to zbog toga da bi se ona mogla iskorištavati na neprimjeren način ili je to iz jednostavne ljenosti, objesti, to o tome treba razgovarati. To možemo pričati onda sljedeći četvrtak, ono pozivamo sve građane da nam se priključe u knjižnici za mlade, znači da on da postave konkretna pitanja, svoje ono mogu on reći i, i impresije znači o onome šta se do sada radilo i šta misle da bi trebalo dalje sa tim napraviti. Dakle, ono da se tiče tog ne, nepokorenog rada, dalje krećemo još sa nekim e, avangardne kulture u samom, baš ono, u, samom centru grada, u Zvijezdi, u napuštenim vojarnama, bit će organiziran e, performans, dakle sljedeći petak 17. E, Nakon toga imamo instalacije, isto u centru grada u, u, u Karlovačkoj zvijezdi. 20. u ponedjeljak je otvaranje izložbe. Imat ćemo dakle još i predavanja, e, projekcije filmova u petak u studentskom centru. Informacije sve na domaći HR.